นี่ฝนกำลังลงเลยฝนกำลังตกไอ้ยมสุดทรีมาตรงหน้ากล้องหน่อยเนี่ยมาตรงหน้ากล้องนิดหนึ่ง เออที่จะสนใจนั่นนะคุยนิดหนึ่งในติดต่อหมอพจน์เองนะหมอพจน์บุริรัมย์เออที่จบจุฬาสุติแค่ หมอพจน์ติดต่อทางบริจิตหรือติดต่อหมอพจน์บอกว่าเพื่อนเขาเลยบันหมอปุ๋ยเรียนรุ่นเดียวเลยในหมอพจน์ปนแบบปีสี่สามใช่ไหมหมอพจน์เนี่ยสองพันห้าร้อยสี่สาม แต่หมอตุ๋ยเพื่อนเขาเพิ่งมาปฏิบัติปี2565มันห่างกี่ปีเขาเปิดเป็นเพื่อนจบด้วยกันเกษียณแล้วทั้งคู่จบตุลาไอ้นันอใจยังสมควรเข้าวัดในนี้ว่า อยู่ที่นี่เขาบอกเพื่อนรุ่นเดียวที่ตุลาแจ้งให้เรารู้นิดนึงเพื่อนเพื่อนว่าหมอตุ๋ยเขอเลยว่าอยู่ที่นี่แล้วตอนนี้ ากทางที่ผมใช่ไหมของหมอพดใช่ไหมที่ใบปันรุ่นแรกแรกเป็นยาวเลยท่าไหร่ สรุปเลยว่าสิ่งที่พูดเนี่คือ วันนี้เป็นวันที่เรานึกถึงว่าโลกปเนี่ยทุกคนหลายคนเนี่ยถ้าไม่รู้ทางความคิดเนี่ยอาจจะฆ่าทั้งจิตฆ่าฆ่าตัวเองถึงวันนี้ไม่ฆ่า วันหน้าไม่แน่ มันไม่แน่พรุ่งนี้ของที่นี่นะคือวันนี้เมืองไทยสิบกันยายนคือวัน ที่ทุกคนพยายามทำร้ายคนอื่นทำร้ายเองไม่ได้โกรธแต่ทำร้ายคนอื่นพยายามขับใสหรือว่าไม่หายจากโลกนี้ไปจึงเกิดสงครามทำไมสงครามทำลายร้านนันนี้เราได้ตระหนักได้ตระหนักว่าความคิดมันเป็นภัยต่อตัวเองเพื่อเปลี่ยนเองเปลี่ยนเปลี่ยนผูอื่นถ้าประมา ลลี่อะไรนั้นตัวนี้คการทำลายกันโดยใช้คำพูดใช้ความคิด หรือลงมือกระทำลงไปควรยุติให้เกิดสันติสุข สันติภาพได้ละรวมไปยุติที่เราก่อนเริ่มต้นที่เรา ไม่ทำไปห้ามคนอื่น เราเป็นปัจตัวเราให้รู้เท่ารู้ทันความคิดมันจะเกิดความสุขขึ้นมันเกิดความสุขเกิดบุญ เราก็ไม่เอาใคร ให้ความดี ให้คุณงาม ให้คุณค่าั้งต่อหน้าและรับฟังทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นทุ้คนมดเลเนาะตอนนี้เรารู้แล้วธรรมชาติกำลังลงมาหลายที่ก็กำลังเรียกว่าเป็นทุกข์ว่าธรรมชาติลงโทษ จริงๆก็ไม่ใช่ลงโทษแล้วนะ จริงๆก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาแต่เมื่อเรารู้เท่ารู้ทันแล้วต้องปลอดภัยไว้ก่อนตัวเราเองต้องปลอดภัยไว้ก่อนไม่ได้เรียกว่าถึงแก่ตัวนะ การปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้เรียก่ึงแก่ตัวเรียกประโยชน์ตรงคนเห็นแก่ตัวคืออยู่คนเดียวแล้วไม่มีความสุข อะไรก็มีหมดแต่ไม่ใช่ความสุข ไม่เดยเห็นแก่ตัวแต่อนปฏิบัติ อยู่ตัวเองก็มีความสุขเรียกประโยชน์ตนเอาประโยชน์ตนแล้วไปประโยชน์ท่านต่อไปกินข้าวแล้วอิ่มแล้วแบ่งปรกระตื่นต่อไปต้องแบ่ง ม่อยู่ันเดียวประมาณนี้ครับเราสรุปเดี๋ยวจะแผ่เมตตาให้รักตัวเองไปรักผู้อื่นด้วยเดี๋ยวแผ่สัญชาติวนาติกันผมเลือกมาเพราะว่าเวลานั้นมีแต่ลูกหากคนไทยทุกท่านเสียงไม่ได้มี May I be happy. May I be free from stress and pain. May I be free from animosity. May I be free from oppression. May I be free from trouble. May I look after myself with ease. May all living beings be happy. May all living beings be free from animosity. May all living beings be free from oppression. May all living beings be free from trouble. May all living beings look after themselves with ease. May all living beings be free from all stress and suffering. May all living beings not be deprived of the good fortune they have attained. All living beings are the owners of their karma, heirs to their karma, born of their karma, related to their karma, and live dependently on their karma. Whatever they do, for good or for evil, to that will they fall ill. And all things always free from animosity, may all share in the blessings springing from the good and done. May be ability good blessings, may the deliverance protect you. By the power of the Buddhas, may you forever be well. May be ability with blessings, May the daylight protect you. May the power of the Dharma, may you forever be with May the inherit with blessings. May the daylight protect you. May the power of the sun may you forever be with you. อาหังสมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธา